Welkom by Goggebyt nommer 20. My naam is Natasha en hier vanuit Londen sê ek vir julle welkom dat julle luister. Ek moet om verskoning vra vir die lang afwesigheid van my pot gooi. Ek het uh ag nee regtig worsteling gehad nie, maar ek het 'n bietjie ek dink trek verloor oor wat ek met my pot gooi wil doen. Ek voel altyd 'n bietjie skuldig as ek na ander mense se pot gooi luister en hulle pot gooi so 'n bietjie meer oor inligting en hulle praat oor goeie films of boeke wat hulle gelees het en ehm um, ek dink my my opinie is as 'n bietjie meer soos 'n wipplank. Ek uh, so het dit ek nou maar 'n bietjie anders te besluit en ek het bietjie gaan dink en ek het uh, ek het nou maar besluit die oorspronklike rede hoekom ek my potgooi begin het amper 'n jaar terug nou is om Afrikaans te praat. Ek is met 'n Engelsman getroud, so die kans is nie altyd daar om 'n lekker Afrikaanse kuiertjie te hê nie. En in die begin was dit heel maklik geweest om om net te praat oor myself en ek dink later het ek bietjie meer bewus geraak dat daar actually mense daar buite is wat na nou my luister. En dan probeer ek hulle akkommodeer en dit was een van die goeders waaroor ek gewaarsku is in die begin om jouself te bly. En ek dink ek het ek het 'n bietjie te opge opgeval gevoel in die in die hele storie van ek gee nie regtig waardevolle inligting op my pot gooi uit nie. Maar die punt is op einde van die dag my potgooi was nie gemaak om inligting vir enige mense te gee nie. Dit was nou maar net vir my om 'n uiting te gee aan of 'n plek te kan gaan gaan om te gaan Afrikaans praat. So ek is nou terug met 'n uh, nuwe passie ek het my nuwe app afgelaai op my iPhone, so ek hoef nie meer my rekorders so sommer by my te dra nie. En hopelik sal hierdie nou die begin wees van van meer gereelde potgoeie. Ek het lank gesukkel om elke keer as ek 'n potgoed maak, wil ek dit sê, maar dit het mos nog nie uitgewerk nie. So ons gaan net nou maar kyk hoe dit werk. So ek sê ek het nie regtig 'n vorm daarvoor nie en ek gaan nou maar net praat oor die dinge soos hulle maar aan my kop kom. Of op my lysie kom as ek nou maar lysies maak oor dinge wat met my gebeur het. Van het ons laatst keer gepraat het, is daar nou al groot vulkaan hier so in uh, eh, IJsland gewees, wat uh, die hele lichtgeleederij tot stilstand geruk het, sal jy sê. En allemaal het lekker daar gepraat ook. En uh, die vulkaan is nou nie meer so kwaad vir ons nie. Hy is nog steeds bietjie besig om te stoom te blaas, maar ek dink nie hy doen regtig ehm um, so baie soos wat hy gedoen het in die begin nie of toe hy die eerste keer af, tweede keer afgegaan het nie. Ek dink die groot ding ook hulle het nou meer riglyne of beter riglyne van waarin hulle kan vlieg en waarin hulle nie kan vlieg nie, waar deur hulle kan vlieg. Ek dink een van die groot goeders was nie so groot die seer dat as jy in een van hierdie stofwolke in vlieg dat dit natuurlik jou engine uitmekaar uitruk of basically sandblast nie. Maar hulle het nie geweet hoe die ouens van die vliegtye maak het nie regtig geweet hoe dit was nie iets wat oor die algemeen getoets het nie. So hulle het nie geweet hoe gaan die goed reageer teenoor dit nie. Ek dink daar's nou 'n bietjie meer riglyne daaroor so hulle het 'n beter idee hoe naby hulle of hoe ver hulle van hierdie wolk af kan gaan as hy nou bietjie die lig inskiet. So maak dit daarom nou bietjie beter in die chaos wat ons gehad het vir amper 'n week lank hierso in en rond Londen of Engeland en in, in die Europa is 'n uh, eh, bietjie ligter nou as hy wil bietjie stoom afblaas die arme ou vol kaantjie. Dit moet maar net natuur. Dit my ook netjie laat 'n uh, eh, bietjie laat lag die hele storie van man versus nature het hierdie groot koöperasies of corporations wat uh, wat hierdie groot goeder bou en dan net jy nou maar 'n vulkaan, 'n natuurlike ding in sy natuurlike habitat wat nog steeds ons menslike influence tot op hulle grond en fondasies toe kan tot stilstand toeruk. Ek het uh, dit nogal heel geniet van daai oogpunt af. Ek het natuurlik nêrens heen hoef te gevlieg het nie, so dit het my nie regtig geaffekteer nie. Maar daar was 'n hele paar mense wat ek geken het wat ehm uh, gesukkel het om terug te kom van waar ook hulle af was en dit het dit het 'n bietjie lank gevat en partye het bietjie ongemaklik gewees en daar's ag soos maar alles wat jy nou maar jou war story wat jy daaroor kan vertel. So dit was nie vulkaan geweest ek het ook teruggegaan fisio toe oor my knie en ek was terug by die dokter. Die dokter is baie bly. My knie se graaf is alles in, is in intact. So as dit nou 'n bietjie seer raak, dan kan ek nou maar deur die seer druk as jy wil. So dis goeie ding. Die fisio het my so 'n bietjie afgesê dat ek bietjie te lui is. So ek het nou 'n nuwe program waarvan ek nou seker so so so 5 weke in van is om my uh, spiere op my been terug te herbou. Ja, ons het ek het uh, ek het nie regtig verkoue nie. Ek het so stupid uh, <sighs> snotterig geneesie alweer. Ons het die naweek het ons lang naweek hier so in Londen of in Engeland, UK. Het ons lang naweek. En Saterdag het ons toe uh, al die kinders gewolonteer om na my skoolma se huis te gaan want sy het die bouers ingehaat. Hulle nou, het van cowboy builders, maar hulle het 'n bietjie van 'n gemors agtergelaat en so het ons nou almal bymekaar gegaan om uh, van die goeders nou te kan skoonmaak en daar was net vir jou stof oralste gewees. Nou enigiemand wat nou al bou en gebou en afgebreek het sal weet van hierdie tipe stof. Dit is nie die stof wat jy sommer met die Mr. Min polish kan afvee nie. Dit is sulke mislike dik stof. En nou ja, ek dink ek het van die goeders ingeasem of te veel van die goed ingeasem. En uh dit het nou 'n bietjie my neus en my sinusse 'n bietjie wakker gelaat. Laat skrik en dit is nou 'n bietjie ongelukkig met my. So nou moet ek nou maar nou moet ek nou maar aangaan met my snotie. My snotie neus. Ek het ook dan uh gister het ek toe nou uiteindelik die eerste naweek seker was paas naweek geweest het ek begin om die vensters hier by my af te skuur en skoon te skuur en dit was nou vir jou hele storie gewees en met die weer wat nou regtig waar nie regtig somer waar is nie het uh, het ek nou nog nie regtig tyd gehad om die vensters te verf nie. En gister het ek nou besluit ek kan nou nie regtig omdat dit reën nie, ek gaan nou hierdie vensters verf want ek kan nie meer hierdie tipe op die vensters hanteer nie. So dit het ek die uh, die verfkorsies gegryp en ook soos dit geluk nou uitkom het ek nou begin buite staan toe kom die sonnetjie uit en uh, die vensters lyk nou heel pragtig ek is bly ek het dit daarom nou klaar gekry en nou nog net die tyd heeltemal afval van die hoeke af en dan uh, eh, met ek die vensters vas dan sal dit nou weer pragtig lyk like ek het so laas potgoed wat ek gemaak het, het ek ook gevra vir advies oor ek wou stoetkoekies maak en ek het advies gevra van wat uh, eh, krummetart ek kan gebruik vir of 'n alternatiewe krummetart of wat ek krummetart voor kan vra hierso in Engeland. Nou uh, ek is baie bly om terug te rapporteer dat ek um, advies van 'n paar mense afgekry het en ek het uiteindelik cream of tartar poeier by een van die winkels hierso by ons gekry en ek het 'n soetkoekies gemaak en dit was baie baie baie groot sukses. My man ek weet nou nie mooi of my man daarvan gehou het en of hy daarvan moes hou nie want hierdie hm, hierdie mal vroumense het vir hom nou goeders gemaak wat hy nou maar eet en nou is hy gewoond daaraan nie. Maar hy het uh, Hy het gevra hy wil weer hê. So het dit nou hierdie naweek dit ek nou nog 'n halwe blok botter en 'n halwe blok vet oor. Toe pak ek nou weer die soetkoekies aan. Ek dink hy dalk so hy het net maar geëet aan die begin omdat hy uh, nie regtig keuse gehad het nie, maar ook omdat daar ek dan in 'n resep kom toe daar twee eetlepels brandewyn in. So toe moes hy nou maar sy bottel sy kersgeskenk oopmaak sodat ek uh, die twee genodige eetlepels uit die uit die botteltjie kan uit leen. Maar dit het alles mooi uitgewerk. So vandag het ek nou weer twee eetlepels geleen en ek het 'n uh, eh, bietjie meer gemmer in my my uh, eh, resepie gegooi. So ek is nou al hier op my tweede probeersag as ek nou al besig om my resepies te tweak. En so het ek toe nou ook vandag het ek 'n uh, resep daarso in my boek gekry van my tannie af tannie uh, eh, Cynthia van Dalen, laasheid van uit Pretoria, bietjie verder uit Pretoria uit. Ek kan nou nie die plek se naam onthou nie. Maar so hulle bly daar op 'n plaas. En uh sy het vir my 'n uh, eh, paar resepies bymekaar gemaak so in 2007 nadat ek 'n uh, verskriklike desaster gehad het met uh vetkoek temp. Ek het probeer 'n vetkoek maak en dit het so hard drie ding geval ek die pot in sy malle maai in verbrand. Swart mense, ek sê vir jou dit was 'n silverpot toe ek begin het en toe klaar was, dit kan jy nie eens gedink het dis 'n pot nie. En die reuk, dit is verskriklik. Nou sê dit my toe nou dit was omtrent 4 jaar terug en so 3 jaar terug het sy nou vir my 'n pakkie resepte gegee om te probeer en een van die resepte is 'n brood of 'n deeg wat jy kan aanmaak om mee brood te maak en dan ook kan jy gebruik om uh, vetkoek mee te maak. Nou ek het die broodjies probeer maak en elke keer dan kom die broodjies so hard uit. Jy kan iemand steenig met die goed. En uh, toe vandag toe probeer ek, toe dag ek nie, ek gaan nou probeer die vetkoeke maak. En dit was nou vir jou regtig waar 'n groot sukses. Ek was baie in my skik. Ek het vir my man gesê, "Right, jy moet vir ons gaan mince koop. Ek gaan vir ons vetkoeke mince maak vanaand." en uh, hy was sit toe die hele middag ag sit die hele middag toe nou 'n uh, eh, in ondersoek instel oor wat 'n helle vetkoek is want ek het dit nou nog nooit vir hom gemaak of eers verduidelik nie so ek sê die laaste poging wat ek aangewend het was so groot mislukking ek het nog nooit verder gekom as net vir hom te sê gooi die pot maar weg nie en uh, vandag se se probeerslag was 'n baie baie groot sukses ek het lekker groot vetkoeke gemaak en ek het uh, bietjie speserye daar my mins in gegooi en 'n bietjie van 'n curry mins gemaak. En uh, hy het homself lekker trommeldik daaraan gevreet. En gesê ons moet uh, ek moet dit nou net nie nie maak asof ek dit nou net een keer gaan maak nie. So ek is baie bly ek het nou die dag dat my kaste reg gepak het ek die pakkie uh, yeast agter in die pakkie gekry en te besluit ek gaan uh, ek sal die goeders nou probeer en vandag ver oggend ook nou wakker word dis dit nou maar die dag jy weet mos as jy die oggend wakker word dan dan as jy mos nou lus vir nuwe dinge dan dan doen jy mos nou sulke snaakse goed ek kan natuurlik ek is verskriklik uh, ek is nie 'n baie goeie kok nie en my ma of my boetie eerder het altyd gesê hy sal um, as ek 'n man het sal hy nooit honger ly so lank aan mense my huis is nie want ek kan ek kan daar 'n mens gaar maak. So nou het ons nou het ons nou daar 'n ekstra dingetjie op die mens menu geplaas en ek kan daar 'n fikkie kamins ook nou maak. En <laughs> so dit dit, dit gaan nog raai. Ek het so 'n paar weke terug het ek ook 'n uh, 'n gig gaan kyk. My een vriendin het my gebel en gesê sy het 'n gratis kaartjie en dit het ons nou hier afgegaan en ons het 'n Skotse rockband of en ek weet nie wat se indie seker indie band gaan kyk is uh, eh, Buffy Clyro. En dit was baie interessant geweest, verskriklik hard, die loud. Ehm um, ek het mos dis nou nou maar oofisieel want seker nou maar my tweede geek van toe ek nou ooit was in my lewe. Maar uh, dit was baie interessante mense ontmoet en die groep waarmee ons gegaan het was baie lekker mense geweest. So dit het toe 'n lekker aandjie uitgedraai en toe ek nou hierso so teen 1:00 die oggend hier by die huis aangesuiker kom, toe staan 'n kramvarkie op my gras. Nou ek bly in Londen, so daar's nie regtig ek kan nie regtig vir jouself dink dat die natuurlewe so so abundant is hier so by ons nie. Maar ek was nou heel verbaas om die ou klein dingetjie op die gras gesien te kry en ek wil natuurlik hom net inbring huis toe. My man sê vir my nee ek mag nie en ek sê vir hom nou wat voer ons 'n krimpvarkie? Hy sê die krimpvarkie bly buite en hy lewe moet hom niks voer nie net te vrek hy. Toe sê ek vir hom oké, okay, ons sal hom niks voer nie. Nou wil ek my kamera gaan haal want teen tyd wat ek hier onder my huis gekom het, toe sê ek nou nou bietjie te veel gekuier op die op die drankies. Toe gaan slaap ek nou maar. Nou, elke nou en dan dan kyk ek om sien ek of ek nie my ou krimpvarkie kan sien nie. Maar uh, ek dink hy kom net in die nag uit. So het ek die volgende dag ook gelees dat jy moenie krumpvarkies melk en brood gee soos wat baie mense doen nie. Dit gee vir hulle hulle magies word ontstel en dan dan skei die arme krumpvarkie hom dood. En dis rarig. So as jy 'n krumpvarkie sien hier so in Londen of in Engeland, moenie vir hulle melk en brood neersit nie want hulle sal vrek af van net 'n bietjie van sien dan sê ek ek word nie geen genoeg information nie. Ek het vir hulle nou net 'n baie goeie information gegee daaroor. So. Moenie jou krimpvarkie dat ek dit net oortrek. Moenie jou krimpvarkie brood en melk voer nie. OK, dan sê. Nou ja, so het ek ook uh, laas naweek het ek rugby 7s gaan kyk saam met 'n vriendin van my. En ek het vir Johan en vir Anja en vir Fran op daai ontmoet. Ons het dit op dieselfde plek kaartjies gehad en dit was 'n bietjie van 'n jammerte gewees. Ek sal nogal geniet het om uh, miskien die rugby saam met die klomp Suid-Afrikaners te kan gaan sien. Nee, ek moet veer was nog lekker geweest. Ek dink die volgende dag, die Sondag het uh, Johan hulle die finale gaan kyk en uh, Chris van Skaap te Vis was ook daar geweest en 'n hele paar ander ouens so. Ek uh, dit was die, nee, dit was 'n baie lang dag. Die weer was nogal lekker geweest. Die sonnetjie het uitgekom en ons nou het so 'n bietjie van 'n 'n breintint op ons velletjies gekry. So nie nie te bad nie, nie te bad nie. Nou is my neus vir jou so simpel toe dat ek nou amper nie kan hoor wat ek sê nie. Ah, oh, was ons nou. Ja. Ag, soos ek sê, ek gaan net nou maar probeer om met julle 'n bietjie meer gereeld te praat en bietjie meer natuurlik te wees. Ek het uh ek het gegaan my neus plaas, hou 'n bietjie anders. Right, ek weet nou nie of dit beter klink nie, maar ek dink ek haal darmos 'n bietjie beter asem. Awesome. Soos ek nou gesê het, hierdie laaste paar tyd het ek nou diep dinge gedink van die dinge waarvan ek aan gedink het is keuses wat jou nou laat hierso opeindig waar jy opeindig. En uh ek dink ek het te hard probeer om ag, ek weet nie, dis nie eers om mense te beïndruk nie. Dis net om mense te akkommodeer wat na jou luister seker. En dit was nie die punt gewees van hoekom ek my potgoeie begin het nie. So ek moes ek gaan ek dink nie ek wil dit weer probeer nie. So ek gaan net maar net doen wat ek wat ek altyd doen en uh praat oor myself. Met myself oor myself. Dis dis die motto van die van Gogga byt pot gooi. Ek praat met myself oor myself. Ja. Ek het vandag ook met my ma gepraat en sy het by daar op op uh net so by die kampotse kant toe. En sy sê dit is verskriklik. Hulle steel die beeste op die plaas. En dit nou al die hele paar van die beeste wat nou net daar afgesuiker word lokasies toe. En dit is verskriklik. So paar jaar terug het hulle verskriklike ding op die plaas gedoen. Hulle het een van my oupa se beeste ehm um, nie eens geslag of doodgemaak nie. Hulle het sommer net sulke stukke vleis van sy agterkant af gesny. En die arme ding toe moes na nou die volgende oggend moet my maal my pa hom toe nou uitsit. En uh, so dis seker net maar half beter dat hulle die hele beeste steel en hooplik die ou ding het sy ska uit sy lente uit vroeg sit eerder as om hom te martel. Maar dit is nog steeds erg. My ma sê dis asof uh, eh, dat nou nie erg genoeg is nie dan kom die apies, daar's 'n klomp apies, 'n trop apies wat daar op die plaas is en hulle steel die pruime. So sy kon nou nie eers hierdie jaar baie ehm um, wat 'n ingelegte pruime maak nie want uh, die apies het die hele tyd die bome kom kom stikkend maak en al die pruime afgeskit of vervoerlik kon ryp word het hulle hulle vernietig. So ek mis nogal die apies of, of die plaaslewe sekerlik. Ek mis spasie. Ek dink nou dat ons winter verskriklik lank was en ons somer is nie regtig 'n eh, somer nie, dan uh, dan verlang jy nog maar na sulke sulke stukkie son en uh, gedagtes van die plaaslewe en van die son skyn. Maar dit sal ook nou maar beter word. Ek moet vir julle vertel, ek is nie regtig 'n persoon wat elke naweek kerk toe gaan nie wil. Ek gaan nie regtig kerk toe nie. Ek is getroud met 'n met 'n Katoliek en hy is nie regtig aktief Katoliek nie. So dit meen nou net hy gaan nie regtig kerk toe nie. Soos is meeste meeste stoute mense kom ons nou maar in die kerk so met geboortes en of doop en nie geboorte imagine geboorte in die kerk. Maar so kom ons dan in die kerk as daar 'n doop of 'n 'n begrafnis of 'n vertroue is. Maar ek is netlik goed groot gemaak op in, in my NG kerkie. Daar so 'n randfontein waar ek groot geword het in Kreersdorp se kante. Ehm En so ek ek ken daarom van watter dele van die Bybel waar is. En so sit ek by die werk en die vrou wat langs my sit, so na 40, hak net so uit die blou uit, uit hak sy af en sy sê vir my: "Hoekom kom Jesus nie terug en kom maak die see vol visse sodat mense nie honger is nie?" Ek sê: "Wat?" Sy sê ja, hoekom kom Jesus nie terug nie? Want daar het sy nou gelees, is daar iewers in Israel of daar is daar 'n plek uh, waar die see glad nie visse het nie en die mense gaan honger. Nou dit was so 'n onverwagse vraag dat ek net nou baie hard moes dink aan aan baie dinge en my eerste reaksie was eh, wel eerstens is die hele Christelike geloof oor Jesus se wederkoms kind of gebaseer. Hy gaan terugkom om groter dinge te doen as om net die see vol visse te laai. En sekerlik is God meer almagtig as wat Jesus is en hy sal sommer van na ver af of waar ook al hy is enige see vol enige hoeveelheid visse kan laai. So hy hoef nie iemand te stuur om dit te kom doen nie. Ja, soos hy sê, hy het nou nie so daaraan gedink nie. Maar hoekom kom hy nou? Hoekom vat hy so lank? Nou ja, soos ek sê, ek gaan nie gereeld genoeg kerk toe om haar heeltemal te verduidelik. Sy het van haar was sy al ooit in 'n kerk. Ja, sy het in 'n kerk groot geword. Ek sê te veel wel ek weet dan nie of ons aan verskillende Bybels het of verskillende dominees gehad nie. Maar uh ons is nou maar bietjie anders te geleer en die vraag is amper half insulting. Want dis 'n vraag wat jy half van 'n kind verwag is nie 'n vraag wat jy van 'n van 'n groot mens verwag wat openlik erken dat hulle kerk toe gaan nie. Maar so het ek nou maar my uh, my gedagtetjies bymekaar gesit en vir verduidelik dat ehm um, oor hierso Jesus het ja, o, die, die ander ding wat ek nou weet, hoekom het Jesus eers na 3 dae teruggekom? Hoekom het hy nie dadelik opgestaan nie? Nou al hierdie goeders is sulke diep dinge. Ek verstaan nie al hierdie dinge nie en ek praat nie regtig kerk nie soos ek soos julle kan hoor, maar dit was vir my verskriklik snaaks die vraag wat sy gevra het. Dit is my nie regtig wat aan verder dinge dink nie. Ek het by die huis gekom en my Bybel kom haal en en probeer uitfigure waar die hel het Jesus ooit visse in die see gelaai en ek kon regtig vir haar nêrens gekry het nie en ek het my ma gebel. En my ma weet ook nie soos enigiemand van julle weet waarna sy verwys, sal dit nogal interessant wees om te weet waar die hel sy hierdie storie in die nek gegryp het en besig om hom stikken te skud. Want uh ek weet regtig waar nie van 'n storie enigstens in die Bybel waar Jesus op die water geloop het. Ek weet van haai op die water geloop het, maar ek weet nie waar hy die water geloop het en die see vol visse gelaai het nie. Dink jy dit het gebeur nie? Maar as julle daar as julle my andersins wil bewys, laat my weet want dit is uh eh, dis een van my uh my diep dink dinge <laughs> vir die laaste paar weke gewees ek gaan uh, julle los met al hierdie gedagtes en soos ek sê hopelik 'n bietjie meer met julle praat. Dit is uh sommer vinnige 'n paar dinge sê, baie net dankie sê vir vir Cynthia Tannie Cynthia van Dalen wat vir my die lekker vetkoek resepie gegee het. Dan uh ook hierdie maand het ek 'n paar verjaarsdae gehad wat ek vir net wil sê my boetie en my sussie het al twee hulle is 'n tweeling sodat op dieselfde dag verjaar opwees nie maar net vir hulle sê geluk met hulle verjaarsdag ook ek het hulle gebal op die dag so moenie worry nie dit was die 16de gewees ek het ook uh my niggie in Nieu-Seeland het op die 14de verjaar so baie geluk aan haar of nee al 15 15de dink ek maar in elk geval hoop sy het ook baie lekker verjaar en laat sy nou baie stok oud is Sy's net 'n jaar ouer as ek. So dis bietjie snaaks. En wie ook, o ja, dan uh, eh, Lindy so in my Engels Afrikaanse vriende in in uh, Londen. Sy verjaar ook vandag sommer 31ste. So ek hoop almal van julle het 'n uh, eh, baie lekker dag en dat julle wel ek dink ehm uh, ek kan nie onthou of dit nou in Mei is nie, maar as dit nou nie in Mei is nie, sal ek nou maar net sê geluk met sy verjaarsdag ook. Ehm is uh eh, Ariko se verjaarsdag, my vriendin in Johannesburg se so seentjie. Ek dink hy's miskien 2. Ja, ek sal dink hy's 2. So Ariko, geluk, baie geluk met jou verjaarsdag en ek hoop jy het baie persent gekry en as jy nie gekry het nie, gaan ek jou ma en pa laat vir jou nog gee. As jy met my wil praat, doen so asseblief ouetjies, gaan daarso op uh, eh, www.gogabyte potgooi@wordpress.com en los sommer 'n kommentaar by hierdie potgooi, dit sal nommer 20 wees. En as jy my direk wil kontak, kontak my op goggatassie@googlemail.com. Dis g o g g a t a s s i e @googlemail.com. En as jy regtig wil, dan kan jy sommer by iTunes subscribe en dan live vir jou elke dag of elke keer af. Ek dink daar's RSS feeds daar ook. Andersins daarsou is baie plekke. As jy op my webwerf gaan of op my webblad gaan, sal jy sien daar's 'n klomp links en goeders en gaan sniffel daar rond. Daar's interessante goeders wat jy dalk party van julle sal vanhou. Tot later alligators. Bye.